врахує цю можливість. Поки триває обід, Булат вирішив переказати філові маршу прохання француза взяти його в експедицію до амазонських племен. Я подумаю, майже згодився філмарш. Цей хлопець не позбавлений здібностей, дарма що трохи неврівноважений і молодий. Сьогодні він роздавав медалі й ордени щедрою рукою. Вже дорогою Булат запитав то ви задоволені? Француз здався надто сумним. Не знаю, що й відповісти на таке. Досі ви нестримно веселились, а тепер, коли сонце показало нам дорогу, на вас найшов сплін. Не подобалась мені вся ця історія, мовив француз. Так усе вже позаду. Максимум кілька миль по припайному льоду. Булат виклав йому свої песимістичні здогади. Хіба ти причина хнюпити ніс? Я згадав нашого масьє японця, кисло посміхнувся Жак Антуан. Він мав рацію. Коли всі похняплюють носи, мене починають штрикати бісики. Тоді я нестримно веселюсь, а тепер у цьому нема жодної потреби. Він поволі відстав але й з Раймоном розмова в нього не клеїлась. Скоро пролунало заспокійливе Ах. Нансен спинив нарти. Під'їхав доктор Марш. Скільки на одометрі? Ескімос припав до лічильника і відповів. За моїми розрахунками нам лишається міль п'ять, сказав американець Булатові. Але погустішав туман. Звідси зовсім не видно тура Баллона. неможливо коригувати рух. Ми ризикуємо збитися з дороги на самому фініші. Сер, поштово звернувся він до Каюра, що ви скажете на це? Треба виставляти вперед собаки, відказав ескімос. Вони краще дотримуються напрямку, якщо немає тріщина і гострий заструг. Дякую коротко кивнув головою філмарш. Це я й хотів від вас почути. А тріщин уже давно не було, хай і далі не буде. Менсен виставив собак наперед, але тепер кожен мав пильнувати напрямку, бо за п'ять миль, якихось 9-10 кілометрів, мав бути бар'єр, край шельфового льодовика Фінбулісена, де починався Південний океан. Вітер дужчав і дужчав, женучи на захід чи то імлу, чи мерзло сірувату хмару, але поземку ще не було, і собаки впевнено тримали напрямок. Тепер фільмарш із туром та кет ішли задніми і напружено вдивлялися в туман. А Булат виконував роль зв'язківця і то дожидав їх на збочині, то знову повертався до нарт. Перед у Кетрін боліло, і філмарш заспокоював її. Ще зо дві милі, Кет. Потерпіть зо дві милі. Там на нас чекають зручні каюти і лікарі. Компас. раптом озвався Тур. Що компас? перепитав марш. Він більше не сіпається. Булат, який саме їхав паралельно з ними, поспішив до март. Якщо компас угамувався, то мусив налагодитись і зв'язок із кораблем. З рації чувся чіткий слабенький голос Марш, марш, відгукніться ж нарешті, марш, марш, нікчемний професоре. Та спиніть своїх собак. гукнув матрос до Нансена. Ах. спинив запряг каюр. Булат увімкнув червону лампочку і відгукнувся. Тоді знову перейшов на прийом. Нарти оточили майже всі члени експедиції, зв'язані шнуром, який плутався попід ногами. З каламуті туману виринули Тур Баулен і Філ Марш. Він вихопив у Блата трубку, бо голос у динаміку майже заглух і крикнув Я тут, капітане. Як де? Слухаю кеп. Філ Марш слухає кеп. Капітане, кеп. Але рація вже мовчала. Турбалон сказав. Знову почалася магнітна буря. Компас барахлить.